Dobrodošli, moje ime je Majevu i vi slušate podcast mojih kolumni. Nadam se da ćete uživati. Prestani tražiti i počni stvarati. Tragaš za idealnim partnerom i ne nalaziš ga. Želiš biti produktivniji, ali ne preduzimaš ništa. Trebaš više novca. Sanjaš o odmoru. Ovo su samo neka od pitanja koja bih ti mogla postaviti da proverim gde se i na kojoj tački ličnog zadovoljstva trenutno nalaziš. Možda neće želeti odgovoriti na sva pitanja potvrdno i sigurno da te neće svi odgovori usrećiti, ali ako jesu, onda ovaj tekst slušaj samo kao još jedan informativni koji ćeš možda podeliti sa prijateljima. Ukoliko si u prvoj grupi, gledaj se zabaviti otkrivajući šta još možeš biti, a do sada nisi. Prestani tražiti partnera. Zašto tražiš nekoga ko će zadovoljiti tvoje kriterijume i ispuniti ti život? Zar do sada nisi shvatio da je tvoj zadatak odrediti iste i naučiti ih ispuniti sam? A kada to učiniš, znaš da će i pravi ljudi pohrliti u tvoj život. I možda baš tada otkriješ da ti ne treba niko ili da već imaš kraj sebe nekoga ko te od samog početka podržava, daje ti vetar u leđa i veruje čak i kada ti sam ne veruješ u sebe. Usudi se otkrivati svoje granice i mogućnosti. Ulaži u svoje znanje, radi na sebi, budi srećan sam sa sobom. I ne tragaj za nekim ko će ti podariti sreću ili ti ispuniti vreme i one praznine u duši koje vape za tvojom pažnjom, ne za pažnjom drugih. I ne postoje idealni partneri. Zapamti to. Postojiš ti i možeš postati idealan ukoliko naučiš da sve polazi od tebe samog prestani tražiti idealan posao. Misliš da je posao koji trenutno radiš totalno bez veze i da ti ne pruža mogućnosti napretka, nadogradnje znanja ili mogućnost da rasteš i budeš zadovoljan. Zašto ga onda radiš? Misliš da je dužnost poslodavca da trpi nezadovoljnog radnika koji dolazi mrzovolja na posao isti obavlja bez volje i lana? Misliš da postoji samo jedan posao i da se na njega treba osloniti i držati ga se do penzije? Grešiš. Idealan posao ne postoji, ali ga ti možeš napraviti idealnim. Koji god posao radiš, može biti interesantan i doneti ti profit, napredak, zabavu, učiniti te boljom osobom. Ukoliko nisi u prilici promeniti posao, promeni pristup istom. Nauči da u svom radnom danu i okruženju pronađeš zabavne strane i iste takve ljude. Sigurno da postoje. Iskoristi priliku za seminare, edukacije, profesionalne treninge i nadograđuj svoje znanje koje kasnije možeš primeniti u raznim sferama. Ukoliko si u prilici promeniti posao, učini to. Ne plaši se promene i neizvesnosti. Jednom ću ti ispričati kako sam ja promenila posao i odlučila dati otkaz, otići u stranu zemlju, naučiti novi jezik, uprobati se kao preduzetnik, zatvoriti prvu firmu i nastaviti i dalje raditi na sebi. Nema misliti da nema stresa i da se nećeš ponekad upitati otko ti tu i zašto ti je sve to trebalo. Naravno da hoćeš, ako nije od nas. Stvar je kako ćeš gledati na sve što ti se dešava i dolazi u susred. Izaberi da sve bude izazov, nešto novo za tebe. Izaberi da učiš i da sve okreneš na šalu. Posmatraj posao kao jedan od svojih trenutnih projekata i ne pristupa iz negativnog ugla. Ni tvoj poslodavac ne radi to zato što mrzi, niti mrzi tebe. Samo ima drugačije obaveze i jasno postavljene ciljeve, za razliku od tebe, i pokušaj ga razumeti. Tvoje kolege mogu biti savesni ili ne, ali ti odlučuješ kakav ćeš ti biti. I ne zaboravi, zabavi se. Sve dok se zabavljaš možeš otkriti da možda već radiš idealan posao ili da imaš znanje sa onih seminara na koje te je mrzelo otići, koje možeš primeniti da pokreneš sobstveni posao. Ako propadneš, ne posmatraj to tragično. Ustani, otresi prašinu sa kolena i izgradi nešto još jače, još veće i još bolje. Nije poenta u tome koliko puta si pao, već koliko puta si ustao i nastavio dalje. Prestani tražiti izgovore. Svi smo toliko često pronašli savršen izgovor da nešto ne uradimo, izbegnemo, da nekoga ne sretnemo, da se osamimo, otuđimo, još jedan kolač pojedemo, još malo odspavamo i ko zna šta sve još. Ja bih prva mogla nabrojati toliko izgovora koji su mi služili da izbegnem nešto što je možda neizbežno. Izgovori su prilike za strah od nepoznatog, strah od samog sebe, strah od promene, strah od uspeha, a vrlo često i lenjost. Ne budi lenj i ne boj se bojati se. Iskoristi strah kao motiv da ideš korak dalje, još dublje i da rasteš uporedo sa njim – Što je strah veći, to trebaš biti sigurniji da je izazov za tebe veći i pomisli samo kako ćeš se dobro osjećati kada jednom strah bude iza, a ti uspeo u svojoj nameri, poslu, ideji, avanturi. Strahovi služe da pronađemo izgovor iza koga ćemo se sakriti. Izgovora je mnogo, ali vremena premalo. Odlučiš li istupiti svaki put kada bi se sakrio iza nekog od svojih ličnih strahova, smatraj da si već uspeo – Pokušaj pronaći dobre razloge zašto bi negde trebao biti, sa nekim se videti, neki posao odraditi, dijetu do kraja izdržati, posao pokrenuti ili promeniti, partneru dati jasne argumente u vezi zašto nešto želiš ili ne želiš i tako dalje. Uvedi nove načine sukobljavanja sa samim sobom, jer znaš to već. Jedini neprijatelj koga imaš gledate pomno u ogledalu svih tvojih sumnji. Pogledaj ga. Usudi se pobediti ga. Počni stvarati. O čemu sanjaš godinama, a ne usuđuješ se živeti? Iznad sam navela neke od primjera koje posu, kada posustajemo, odustajemo, tražimo i očekujemo od života, sumnjamo, krijemo se iza izgovora, a ne shvatamo da je poenta u nama samima i odabiru naših prioriteta, gladi koje hranimo, strahova koje podupiremo umesto naših snova koje bismo mogli realizovati. Želiš pokrenuti svoj blog? Počni pisati. Imaš milion alata koji ti omogućavaju da kreneš od nule i bez finansijskih ulaganja. I nema veze da li ćeš posle nekog vremena odustati ili otkriti da je sjajan alat koji možeš pretvoriti u posao. O tome misli kada za to dođe vreme. Sada samo kreni. Želiš otvoriti svoju firmu, ali misliš da sa formalnim obrazovanjem ne bi trebao raditi nešto za čega nisi kvalifikovan. A ko kaže da moraš raditi u struci? ko kaže da ja kao terapeut ili ekonomista ne mogu biti sjajan romanopisac. Mogu i to sam dokazala. I ti možeš biti sve što poželiš. Samo kreni, usudi se. Možeš biti mnogo bolje u kodiranju i izradi sajtova, jer ti se to na putu učenja svidelo više od medicine koju si studirao, recimo. I to je okej. Okay. Radi ono što smatraš da te čini srećnim, ono u čemu uživaš. Diploma na zidu ne znači ništa ako u tebi nema strasti za poslom koji radiš želiš živeti posve drugačiji život, ali se plašiš da ćeš najeći na osudu okoline, porodice, partnera. Njihovo mišljenje nije bitno. Bitno je šta ti misliš, želiš i osjećaš. Ukoliko te vole i nemaju ograničenja, prihvatit će tvoje promene, odluke i avanture na koje se odvažiš. A ukoliko imaju neki problem sa tim, baš kao što rekao, oni imaju problem, ne ti. Samo se usudi, stvaraj okruženje, posao, život, misli i snove po svojoj meri, po meri svog srca. Želiš napisati knjigu, ali se plaše šta će ljudi reći, da li će iko čitati, da li... <laughs> Zašto za početak ne kreneš pisati? Piši knjigu kakvu bi voleo i sam čitati. I onda kada je završiš, pročitaj je kao čitalac, pa još jednom kao autor, pa još jednom kao čitalac, pa podeli svoje delo sa nekim ko te ne poznaje i sa nekim ko te poznaje i možda otkriješ drugu stranu koju donosi napisano delo i interakcija koju može izazvati sa ljudima oko tebe. Usudi se, knjiga se neće sama napisati, isto kao što niko sem tebe tvoj život neće živeti i menjati. Imaš samo jedan život. Imaj to na umu stalno. Ukoliko ti se dopalo ovo, podeli ovo moje razmišljanje eh, sa svojim prijateljima, ostavi komentar jer obično posle svake emisije krene najbolja debata i krenu najbolje teme koje se pokreću vašim komentarima. Ostavi komentar, rado ću odgovoriti. Upravo ste oslušali podcast i ako želite više sadržaja, posjetite majavu.com stranicu. Do sledećeg slušanja, pozdravljam vas!